zelsts nakts. Mākoņi virs ezera bija tumši un gaisa skanēja no oburto putnu kliedzieniem. Tur ārā putoja melni viļņi. Putās sakulti viļņi, kuriem vajadzēja pārnest mūsu laivu pāri mirušajam ezeram. Un varbūt sasist mūsu laivu pret klinti bruņinieku katopils pakājai. Zobankals stāvēja pie lūks un raudzījās, kā es atraisu mazo laivu. Tā bija piesiet līcī, nomaļā līcī pašā kalna iekšienē starp augstām klinšu sienām. Daudz zina bruņinieks kato, Zobankalis teica, bet to, ka mirušais ezers ir iegrauzies manā kalnā, to viņš nezina. Par manu slepeno līci viņš nekā nezina, un viņš nekā nezina par laivu pie slepenajiem steķiem zem manas lūkas. Kam tev laivietu nevar airēt? Es jautāju. Es varu airēt, Zobankals sacīja. Es izrāpjos pa lūku un visā garumā izstiepju savu ķēdi. Tad es varu airēt. Savā slepenajā līcī es varu noairēt trīs laivas garumus. Viņš stāvēja pie savas lūkas. Liels un melns viņš stāvēja tur virs pašiem steķiem – Bija tik tumšs, ka es tik tikko varēju viņu saredzēt, bet es dzirdēju, kā viņš smējās. Savādus baisus smieklus. Likās, it kā viņš nemaz īsti neprastu smieties. Daudz zina bruņinieks skatu, viņš sacīja, bet vēl kaut ko viņš nezina. Viņš nezina, kādu vezumu pār mirušo ezeru ved mana laiva. Un vēl ir kaut kas, ko tu nezini. Es sacīju, tu nezini, vai kādreiz vēl redzēsi savu laivu. Varbūt jau šonaktā gulēs ezera dibenā. Varbūt tā gulēs mirušā ezera dibenā, tāpat kā viļņu šūpulī, un tajā šūpulī gulēsim mēs ar jumjumu. Ko tad tu sacīsi? Zobankals smagi nopūtās. Tad es sacīšu, dusi saldi, princi mio, dusi saldi savā šūpulī, ko šūpo viļņi. Es sāku airēt un vairs nedzirdēju zobenkali. Viņš pazuda tumsā, bet viņš sauca mums nopakaļ. Iekams mēs izstūrējām pa šauro vārtu spraugu, kas šķīra zobenkaļ slepeno līci no mirušā ezera, es dzirdēju viņu klusi saucam mums nopakaļ. Esi modrs, princi mio! Viņš sauca: Esi modrs, līdz ko ieraudzīsi dzelzs nagu. Ja tu neturēsi zobenu gatavībā, tev, princim, jau būs beigas. Princim jau būs beigas, princim jau būs beigas. Čukstēja kliņš sienas visapkārt, un tas skanēja tik šausmīgi, Bet vairāk es nepagūpu par to domāt, jo tajā mirklī mirušā ezera mežonīgie viļņi metās virsū mūsu laivai un aizsvieto tālu prom no zobenkaļa kalna. Mēs īrāmies pāri šņācošā ezera dziļumiem. Mēs jau bijām tālu no krasta, un mēs, jum jums un es, jutāmies tik mazi un nobijušies. Ja vien mūsu laiva nebūtu tik niecīga, Jums, jums teica, ja ezers nebūtu tik dziļš un viļņi tik mežonīgi, un ja mēs nebūtu tik mazi un vientuļi. Lai cik mežonīgi tie bija, visi mirušā ezera viļņi. Nekad vēl es nebiju redzējis mežonīgākus viļņus par šiem. Tie metās mums virsū, raustīja pluinī un pasvied mūs citiem trakojošiem viļņiem. Nebija vērts vairs airēt. Mēs abi, jum jums un es, turējām airus – Mēs turējām tos, cik vien cieši spējām, bet te kāds šņācošs vilnis izrāva mums vienu airi, kāds mutuļojošs vilnis salauz otru, un daudzi šņācoši, putojoši, rīīgi viļņi debesu augstumā slējās ap mums un mūsu laivu, kas bija trausla un maziņa, tāda pati kā mēs. Nu, mums vairs nav vairu, jum jums sacīja, un drīz vairs nebūs arī laivas – kad viļņi trieksto pret bruņinieku kato klintīm tā sašķīdīs, un nekādas laivas mums tad vairs nevajadzēs. No visām pusēm šurp lidoja noburtie putni. Tie riņķoja virs mums, tie kliedz un žēlojās, tie lidinājās tik tuvu. Tumsēs varēja redzēt spīdīgās skumjās putnu atstiņas. Vai tu esi Nonno brālis? Es jautāju kādam putnam. Vai tu esi Jirija mazā māsiņa? Es vajadzēju citam bet viņi tikai skatījās uz mani spīdīgām, skumjām putnu atsteņām, un to kliedzienos skanēja izmisums. Lai gan mums nebija jāiru un mūsu laiva nevarēja vadīt, mēs tikām dzīti tieši uz bruņinieku kato pili. Uz turieni viņi gribēja mūs aizvest, tieši tur tie bija nodomājuši mūs satriekt pret klintīm. Mums būs jāmirst bruņiniekam kato pie kājām. Lūk, ko gribēja viļņi. Tuvāk un tuvāk mēs nācām bīstamajām klintīm, tuvāk un tuvāk melnajai pilī ar tās ļauno un glūnīgo aci. Ātrāk un ātrāk tas notika, mežonīgāk un mežonīgāk kļuva viļņi. Nu, ieteicās jum jums, nu, ai, mio, nu viss ir pagalām. Bet te atgadījās kaut kas savāds. Tieši tobrīd, kad mēs domājām, ka mirsim, viļņi norima un kļuva rāmi. Tie kļuva pavisam rāmi. Mīksti tie vadīja mūsu laivu garām bīstamajām ejām un šūpoja to lēnām gar melno robaino klinti pie bruņinieka kato pils. Kāpēc iesākumā viņi tik mežonīgi bija šņākuši un pēc tam norimuši, to es nesapratu. Vai varbūt bija tā, ka viļņi ienīda bruņinieku kato un labprāt gribēja palīdzēt tiem, kas nāca, lai cīnītos ar viņu, Varbūt mirušais ezers reiz bija zils un priecīgs ezeriņš starp drošām klintīm. Ezeriņš, kurā saule varēja spogļoties siltās vasaras dienās un kurā pret kalnu klintīm guldzēja draudzīgi vilnīši. Varbūt reiz bija laiks, kad ezera krastā peldējās un spēlējās bērni, un pār ūdeni aizskanēja viņu smiekli, nevis kā pašlaik nobūrtu putnu skumjie kliedzieni. Laikam jau tāpēc tik augstu ap mums bija šņākuši viļņi, laikam jau tāpēc tie bija slējušies kā putu mūri starp mums un ļauni glūnīgo pils atseukšā. Paldies tev, mīļo ezer! Es sacīju. Paldies, mežonīgie viļņi! Bet nekādu viļņu nebija. Ūdens gulēja rāms, kluss, melns un neatbildēja augstu virs mūsu galvām, augstu uz stāvās klints lejās bruņinieka katopils. Nu, mēs bijām šajā krastā. Mēs bijām tik tuvu bruņiniekam kato kā nekad agrāk, un šī nakts būs cīņas nakts. Diez vai to zināja viņi? Visi tie, kas bija gaidījuši tūkstošiem un tūkstošiem gadu, diezin vai viņi zināja, ka šonakt jānotiek cīņai, un vai viņi domāja par mani? Vai mans tēvs karalis domāja par mani? Es cerēju, ka tā ir. Es zināju, ka tā ir. Es zināju, ka viņš vienkārši sēž kaut kur tālumā un domā par mani. Ir noskumis un pie sevis čukst mio, manu mio. Es atvēru savu zobenu un man likās, ka manā plaukstā ir ielikt uguns. Man būs jāizcīna briesmīga cīņa, un es nespēju vairs ilgāk gaidīt. Es ilgojos sastapt bruģinieku kato, kaut arī tas nestu man nāvi. Tagad bija jānāk cīņai. Kaut arī tai beidzoties vairs nebūtu mījo. Mījo, es esmu tik izsalcis, jum jums ieteicās. Es izņēmu atlikušo maizi, kas remdē izsalkumu, un mēs apēdām to pie klints bruņinieku katopils pakājē. Notiesājuši maizi mēs jutāmies pēduši un stipri un gandrīz vai priecīgi. Bet tā bija mūsu pēdējā maize, un mēs nezinājām, kad atkal dabūsim ko ēdam. Nu mums jārāpjas klintī, es teicu jumjumam, Tā ir vienīgā iespēja nokļūt bruņinieku kato pilī. Tā būs jādara, jum jums piekrita. Un mēs sākām rāpties augšā pa sienu, kas slējās tik augstu un bija tik stāva. Ja vien klints nebūtu tik stāva, jum jums sacīja, ja nakts nebūtu tik tumša un ja mēs nebūtu tik mazi un vientuļi. Mēs rāpāmies un rāpāmies. Tas vedās tik lēni un bija tik grūti taču mēs iekrampējāmies ar rokām un kājām. Mēs meklējām plaisas un izcīņus, mēs turējāmies un rāpāmies. Dažs brīdis bija tik nobijies un domāju, ka nu jau vairs nejaudāju. Nu es nokritīšu lejā un tad viss būs pagalam. Bet pēdējā brīdī es allaž atradu pie kā pieķerties. Tajā brīdī, kad taisījos krist, likās it kā pati klīns būtu palikusi man zem kājas nelielu atbalstu varbūt pat cietā klīns cienīt bruņinieku kato un labprāt gribēja palīdzēt tam, kurš nāca, lai cīnītos ar viņu. Augstu virs ūdens debesīs gulēja bruņinieku kato pils. Augstu debesīs mums nācās rāpties, lai sasniegtu pils mūru pašā klīns virsotnē. Trīs mēs būsim augšā. Es čukstēju jumjumam. Trīs mēs rāpsimies pāri mūrim un pēc tam tie es izdzirdu balsis. Tie bija spiegi, kas naktī sarunājās, divi melni spiegi, kas bija nolikti sardzē augšā uz mūra. Meklējiet, meklējiet visur! teica viens. Viss no bruņinieka katoka ienaidnieks jānotver. Ienaidnieks, kas jāies uz baltās ķēvis, ir jānotver. Tāda ir vēsts no bruņinieka kato. Meklējiet kalnolās, meklējiet starp kokiem mežā, meklējiet ūdenī un gaisā, meklējiet tuvu un tālu, meklējiet visur. Meklējiet tuvu, meklējiet tuvu, teica otrs. Mēs esam tiem, kas meklē tuvu. Varbūt ienaidnieks ir mūsu vidū. Varbūt šonakt viņš rāpjas augšā pa klīnu sienu, meklējiet visur. Man sirds gandrīz vai stājās pukstēt, kad es ieraudzīju viņu aizdedzinām lāpu. Ja viņš nospīdinās lāpu lejup uz mūra, tad ieraudzīs mūs. Un ja viņš ieraudzīs mūs, viss būs pagalam. Viņam vajadzēja tikai izstiept savu garo šķēpu un mūs pagrūst. Pēc tam viņam vairs Nevajadzētu meklēt ienaidnieku, kas jāj uz baltās ķēves. Atskanētu tikai viegls kliedziens mums ievaļoties mirušajā ezerā un pazūdot uz visiem laikiem. Meklējiet, meklējiet visur! sacīja viens no spiegiem. Apgaismo klīnu sienu ar lāpu. Varbūt tieši šobrīd ienaidnieks rāpjas augšā. Meklējiet visur! Otrs, kas turēja lāpu, pacēla roku un noliecās pāri mūrim. Gaisma krit uz klints sienas, un mēs saspiedāmies kopā un trīcējām, kā divi žurkas ieraudzījuši skaķi. Lāpas gaisma aizvien tuvojās. Tā līda gar mūru un nāca tuvāk un tuvāk. Nu, čukstēja jumjums, nu, ai, mīja, nu viss ir pagalam. Bet te atgadījās kaut kas savāds. Pār ezeru laidās putnu bars. Visi noburtie putni, skaļi plibinādami spārnus traucās uz priekšu. Viens no tiem brāzās tieši virsū lāpai, un tā izkrita spiegam no rokām. Mēs redzējām uguns svītru, kas slīdēja lejup uz dzelmi, dzirdējām šņākoņu, kad lāpa nodzis un iegrim ezerā, bet lejup traucās arī kāda cita uguns svītra. Dega putns, kas bija mūsu izglābis, spārniem liesmojot, tas nogriba mirušā ezera viļņos. Mēs kļuvām tik bēdīgi putnu dēļ. Paldies tev, nabaga putniņ! Es čukstēju, lai gan zināju, ka putns to nevar sadzirdēt, un nekad vairs neko nedzirdēs. Es gribēju raudāt par putnu, bet tagad es biju spiests domāt par spiegiem. Vēl mēs nebijām tikuši pāri mūrim, vēl mūs gaidīja daudz briesmu. Spiegi bija trakot dusmīgi uz putnu. Tie stāvēja uz mūru tieši virs mums. Es varēju redzēt viņu melnās nejaukās galvas un varēju saklausīt nejaukās balsis, kad viņi savā starpā sačukstējās. Meklējiet, meklējiet visur! Viņi runāja. Varbūt ienaidnieks ir attālāk. Varbūt es rāpju augšu pa klints sienu, meklējiet visur. Viņa pagāja pāris soļus sānus un izlūkoja citā vietā. Nu, čukstēja jumjums. Nu, un mēs rāpāmies pāri mūrim. Tik ātri, tik ātri mēs pārāpāmies pāri mūrim. Tik ātri, tik ātri mēs tumsā skrējām tieši uz bruņinieku kato pīli. Piespiedušies pie melnās sienas, mēs stāvējām klusi un bijām tik nobijušies, ka spiegi mūs tūlīt atradīs – Kā lai tiek iekšā bruņinieku katopilī, jum jums čukstē, kā lai tiek iekšā vismelnākajā pilī uz pasaules? Tikko viņš to bija izteicis, sienā atvērās vārti. Pavisam klusu mums līdzās atvērās melni vārti. Nebija dzirdama ne skaņa. Šis klusums bija tik neaptverams un šausmīgs kā neviens cits klusums. Šie vārti ja atveroties tie būtu vismaz iečīkstējušies, ja būtu iečīkstējušās to eņģis, ja tās kaut maz drusciņ būtu ieskanējušās, tas nebūtu licies tik šausmīgi. Bet šie bija visklusākie no visiem vārtiem. Sadavušies rokās, mēs ar jumjumu iegājām bruņinieku kato pilī, un mēs jutāmies tik mazi un nobijušies kā nekad agrāk, jo tik tumša, nebija neviena tumsa, tik ledains nebija neviens augstums, tik ļaunīgs nebija neviens klusums kā šeit, bruņinieka kato pilī. No vārtiem uz augšu veda šauras tumšas svītņu kāpnes. Tās bija visaugstākās un vismelnākās kāpnes, kādas es biju redzējis. Ja vien tumsa nebūtu tik šausmīga, jum jums čukstēja, ja vien bruņinieks kato nebūtu tik cietsirdīgs, ja mēs nebūtu tik mazi un vientuļi. Es cieši turēju savu zobenu, un mēs lavījāmies augšā pa kāpnēm. Pa priekšu es, aiz manis jumjums. Sapnī es dažreiz esmu staigājis pa tumšām nepazīstamām mājām, pa tumšām briesmīgām nepazīstamām mājām. Tur bija melnas istabas, kas ieslēdza mani tā, ka trūkst telpas, un grīdas atvērās kā melni bezdibeņi tieši tur, kur man bija jāiet un kāpnes sagāzās tā, ka es nokritu. Bet neviena māja sapanī nebija tik briesmīga kā bruņinieka Kato pils. Mēs gājām un gājām pa šīm vītņu kāpnēm un nezinājām, kur atrodas kāpņa augša. Mio, man ir bail. Jumjums čukstēja man aiz muguras. Es pagriezos un gribēju saņemt viņa roku, bet tieši tobrīd jumjums pazuda. Viņš nozuda sienā tā, ka es nepagūvu attapties, kā tas notika. Un es stāvēju uz kāpnēm viens pats, tūkstošreiz vientuļāks nekā toreiz, kad mēs pazaudējām visotru zobankaļu alā, un tūkstošreiz vientuļāks nekā jebkad agrāk. Es kļuvu tik izmisis, es neuzdrošinājos kliegt, bet ar savām drabošajām rokām taustīju sienu, kur bija nozudis jumjums, un es raudāju un čukstēju. Jumjum, kur tu esi? Jumjum, nāc atpakaļ! bet siena zem manām rokām bija cieta un augsta. Tur nebija ne spraudziņas, kas varētu izlaist ārā jumjumu, un viss bija tikpat kluss kā pirmīt. Jumjums neatbildēja, kad es raudāju un čukstēju. Viss palika klusu. Laikam gan neviens uz pasaules nav jūties tik vientuļš kā es, kad no jauna sāku iet augšā pa kāpnēm. Laikam nevienam nav bijuši tik smagi soļi kā man – Es gandrīz nejaudāju pacelt kāju, un pakāpieni bija tik augsti, un to bija tik daudz, tik daudz. Bet kāds no tiem ir pēdējais? Un es nezināju, kurš ir pēdējais. Es nezināju, kad kāpnes beidzas. Tumsā ejot pa kāpnēm jau to nezina. Es spēru soli, un man zem kājām nebija nekā. Es iekliedzos un nokritu, un krītot es centos pieturēties, un man palaimējās pieķerties pie augšējā un pēdējā pakāpiena. Es tur karājos un kūļājos un ar kājām taustīju atbalstu. Taču nebija nekā. Es šupojos virs melna, bezdibenīga dziļuma. Es biju nobijies un nebija kur pieķerties. Drīz es nogāzīšos. Es nodomāju, un tad viss būs pagalām. Ai, palīdziet man, palīdziet man! Pa kāpnēm kāds nāca. Vai tas bija jumjums, kas nāca atpakaļ? Jumjum, mīļo jumjum, palīdzi man! Es čukstēju Es viņu neredzēju, jo bija tik tumšs. Es neredzēju viņa draudzīgo seju un viņa acis, kas bija tik līdzīgas Benkas acīm, bet viņš man čukstēja. Jā, jā, ņem manu roku, es tev palīdzēšu. Čukstēja tas, kur es noturēju par jumjumu. Ņem manu roku, es tev palīdzēšu. Es atvēru viņa roku, bet tā nebija roka. Tas bija dzelzs snucks.